บุ๊กทูหกสิบสองอัตมชอิกิอัตมชอิกิการตั้งคำถามหนึ่ง soru sormak soru sormak 1 เรียน öğrenmek öğrenmek นักเรียนเรียนมากไหม Öğrenciler çok mu öğreniyor? Öğrenciler çok mu öğreniyor? ไม่ พวกเขาเรียนน้อย Hayır, az öğreniyorlar. Hayır, az öğreniyorlar. ถาม Sormak Sormak คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Öğretmene sık sık soru soruyor musunuz? Öğretmene sık sık soru soruyor musunuz? ไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อย Hayır, sık sık sormuyorum. Hayır, sık sık sormuyorum. ตอบกลับ Cevaplamak cevaplamak ช่วยตอบกลับด้วยครับ cevap veriniz lütfen lütfen cevap veriniz ผมตอบกลับ cevap veriyorum cevap veriyorum ทำงาน çalışmak çalışmak เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม Şu anda çalışıyor mu? şu anda çalışıyor mu? ใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ Evet, şu anda çalışıyor. Evet, şu anda çalışıyor. มา Gelmek Gelmek คุณจะมาไหม Geliyor musunuz? geliyor musunuz? ครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Evet, hemen geliyoruz. Evet, hemen geliyoruz. อยู่ Oturmak Oturmak คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Berlin'de mi oturuyorsunuz? Berlin'de mi oturuyorsunuz? ครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน Evet, Berlin'de oturuyorum. Evet, Berlin'de oturuyorum.